prieka spārni. Īsts prieks nozīmē tūlītēju paplašināšanos. Ja mums ir tīrs prieks, mūsu sirds uzreiz paplašinās. Mēs jūtam, ka lidojam dievišķās brīvības debesīs. Visi pasaules plašumi pieder mums, taču nevis kā pārvaldāms īpašums, bet gan kā mūsu apziņas paplašinājums. Mēs kļūstam par šo realitāti un plašumu. Piedzīvojot patiesu prieku, jūtam, ka Dievs ir gandarīts par mums, jo mūsu prieks ir Dieva lielākais panākums. Kad jūtamies nelaimīgi, nožēlojami un nomākti, mūsos mājo daudz nedievišķu negatīvu spēku. Bet, kad esam patiesi laimīgi, mēs dāvājam Dievam kaut ko patiešām vērtīgu. Dieva lielākais piepildījums ir šīs dāvanas saņemšanā no mums. To, ko mēs saucam par prieku, Dievs sauc par mūsu pilnību. Katrs cilvēks ir nācis pasaulē ar pilnības vēstījumu. Katrs cilvēks uz zemes kādu dienu izpratīs augstāko patiesību. Katram ir lemts atrast savu piepildījumu. Tās ir mūsu dvēseles tiesības kopš dzimšanas brīža.